الله الله الله skupinu pitanja, a meni je večeras jedno teško vreme stavljeno na vrat, kada su pitanja, kada su u pitanju, pitanje odgovori. Jer čovjek za svaku stvar koju odgovori, bit će pitan svrti stvrtinu te barake I odgovarat će za svaku riječ. A najgori je onaj ko proda svoje hiljad za nečiji Pa stoga odgovorit ćemo na pitanja koja budemo Allah ta'ala. Sallallahu alaihi vas samo nagrade ne budem ja da profesionalno Prvo pitanje. Na jednom vašem predavanju sam čuo priču o dva prijatelja koji su bili vjernici. Jedan je otišao od džihad i poginuo kao šehid. Drugi je nastavio da klanja, imao dug vijek i prestigao svoga prijatelja određena u dženetu, svojim namazom. Može li objašnjenje? To je hadis koga bližava Ibn Mađe u svome sunenu i bližava Mahmed. Hadis je predostajan bez razilaženja. Ovaj hadis se spominje kada se govori o vrijednostima namaza. Ne misli se da je život i ostanak u životu i namaz vrijedniji od džihada, odnosno od šahadata, sa svake strane. Ne misli se. A međutim, ponekad se spominje odrađena stvar da se ukaže na njenu vrijednost. Kada spominjete, na primjer, nagradu čovjeka koji obavi hađ ispravno, kazali ste, nema dijela na zemlji bolje od hađa. A u stvari ima, namaz je bolje od hađa. Kad spominjete dobročinstva prema Boteba i tako dalje. Znači, postoje hadisi koji, kojima se želi ukazati na vrijednost određenih djela. A ne možemo uzeti i ne smijemo uzeti taj hadis i samo njega posmatrati i kroz prizmu značenja tog hadisa da sudimo drugim djelima. Ne govoramo sakupiti sve hadise koji govore o jednoj celini, potom donesti hukmi propis. Na to kazivali su islamski učenjaci, neće čovjek shvatiti hadis dok ga ne sakupi sa stotinu različitih puteva. Imate da hadisima različite verzije, a tako se radi kada se govori o određenoj cijelini. Pa je zabranjen čovjek da uzme jedan hadis i da kroz njega sve gleda, a da zaboravi sve što drugo što govori o toj tematici. Pa ovdje je došla znači, posebna nagrada čovjeku koji klanja i koji ovaj, ili obavlja nama u njegov vrijeme, pa se time želila isteći ta nagrada. A ako pogledate u nagradu šehida, vidjet ćete da je to nešto ogromno i da pripada čovjeku. Jedna od najvećih nagrada je nagrada šehida. Jeste. Kakav je stav oko potpisivanja donorske kartice za darivanje ljudskih organa? Ne znam kakva je to kartica, nije mi poznato. U svakom slučaju za darivanje ljudskih organa na način kako se danas radi. Darivanje organa da bude samo darivanje, prodaja je zabranjena, bez raziloženja među Prodaja se ne može vršiti. Haram je čovjeku da proda svoj organ pa je dozvolila, dozvoljeno jedan dio islamskih učenjaka da se čovjek sačuva i dozvolio. No međutim, ono što su islamski učenjaci govorili jeste da je ružno i da je pogrdno čovjeku ili dužno jednom da to pređe u naviku. Kogod umre, potpisuje kada završim, ovaj, ispravite na svega i nakon toga liječite drugi ljudi. To je pogrešno. Ako se desi da je nekome potrebno slučajno, to je jedan dio u nebe dozvoljeno. U to uzme kao stalna praksa, nije dozvoljeno, a prodaja je zabranjena bez imalo sumnje, jer je Allah počastio čovjeka, odakad kad beni, beni Adem, i, a od počasti čovjeka jeste da ne može biti prodavan i da ne može biti kupovan. Jeste njegovi dijelo. I onda druga stvar. Čovjek koji daje svoje organe. Kada bismo kazali nekome, hoćeš li dati svoju ruku drugom čovjeku da mu je presadio? Svako bi kazao i vidio to ružni postupak. Dobro, kakva je razlika između ruke i ubrada? S jedne strane. I s druge strane ti umireš i odlaziš na ahiret. Mi ne znamo kakva je posljedica tvoga života u Berzahu bez tog odana. Tako? Mi ne znamo što se dešava tamo i kako će biti. I to ti uzvišenje Allah dao kao emanet. Nemaš ga pravo ti sa njim raspolagati. Uzvišenje Allah ti ga dao, baš ga No međutim kažemo, ovo je da bi, znači, da bi, da bi bila ona, da bi bila kao pojava u društvu koja se čini, znači, konstantno ili da, da, da to pređe u običaj ljudi, to bi bilo besumnje pogledno. Jeste. Na nekim džamijama samunara se čuje prije zana nedeljom i četvrtkom salavati kojima se doziva Muhammed salallahu s ovim riječima Jamen ona ja Muhammed. Je li ovo širk? Ima li to utemeljenja? Muslimano je, draga moja braći i sestre, obaveza da nauči ispravno vjerovanje da obožava uzvišenog Allaha i da samo njega doživa i samo od njega da traži. Poslanik sa osadame šta god da traži od njega dozivao da ne čujete. Ne čujete i ne možete pomoći. Ne možete pomoći. Čujete kada doneseš salavat. To dopire do njega, samo osadame. I ti kada doneseš salavat na njega, uzvišenja Allah donese deset salavata na tebe. To je došlo kod muslimu sahiju. I to je vjerodostojno. Drugo odazivanje i plakanje samunara i opakivanje poslanika sa osrme, kako kaže jedan od učinjaka, i na dan kada ljudi žele da se pokore poslaniku ne umiju. Kada naprave blude, kada naprave... Kada želi da se pokori, ne zna kako da se pokori, zato što nije naučio ispravno kako se pokoriti. Čovjek je dužan da se nauči i da radi ono što je poslanik sa osam radio. Pogledajte jedan hadis koji bilježi imao muslim i bilježi ga također Buhari u svome sahiju od Albera ibn Azima. Kada ga je poslanik sa osam učio dobit prije spavanja. I kada je došao do riječi, Allah je sve to doći i kada je došao do riječi, o amentu bi, bi kitabike alladhi arsaltahu, o bi nebijike alladhi arsaltahu kaže i vjerujem, kaže mu poslanik, rece ovako, i vjerujem u knjigu koju si objavio i vjerujem u vjerovjesnika koga si poslao. Kada je to čuo Abra ibn Azib, je, pa kada je došao do riječi o nebijike, kaže, nije rekao amen tu bi nebijike, nego kaže o amen tu bi resulike, vjerujem u poslanika koga si poslao, ne vjerovjesnika. Kod većine učenjaka postoji razlika među poslanika i vjerovjesnika. Poslanik je Čovjek koji je došao sa novom objavom i novim šarijetom i derogirao prethodni šarijet. A vjerovjesnik je čovjek koji je došao da potvrdi šarijet poslanika prije njega. Pa je poslanik iznad Boga vjerovjesnik. Ovo je kod većine učenjaka, dok neki učenjaci kažu nema razlike. Pa kada je to Baraj Brazim čuo, htio je da poslanika se odigne šta? na viši stepen. Pa mu kaže o amentu bi rasulike el jer saltemu. Vjerujem, kaže u poslanika koga si poslao. Kaže ne. Pa reci i vjerujem u vjerovjesnika koga, si poslao. Kao da mu kaže o da. Nemoj ti izmišljati. Ja te učim kako vjera ide i ti govori onako kako sam te naučio. Takva je vjera? Mi smo svi, draga moja braća i sve se zarobljenici šarijata. Mi smo u zatvoru šarijata. Niko od vas nema pravo da uradi nego ono za što je došao argument iz Kur'ana ili sunnata. Nemamo pravo da uvodimo u vjeru nešto što nema osnove ili što nije činio poslanik sa Jer kaže Imam Malik, svako ko uvede u vjeru nešto što nije činio poslanik sa kao da ga je potvorio da nije prenio ispravnu vjeru. Kao da smo mi došli da upotpunimo nešto. Pa on znači nije to potpuno prenio, pa mi dolazimo nakon toga i potpunjavamo i dodajemo i oblikujemo. To je pošto. Učenje salavata sa minareta je neispravno. Bilo da se radi nakon ezana, što se danas čini u arapskim zemljama, ili da se čini mimo ezana, to je još veći bidat. Jer salavat poslije ezana je sunnet. Znači, čovjek kaže u sebi, salavat i da donese salavat posle ezana, to je sunnet. Da donese salavat, da kaže Amen, to bilo je robeno, on je stavljeno, on je sam sam bio Rasula, i donese salavat, i da prouči dolu, je li tako? Pa, pruži dovu koja se uči poslije, poslije ezana i nakon toga da, da dobi čime želi. Ti pet stvari se uči poslije ezana. I da doneseš talavat, to je sunnet. Ali nije sunnet da doneseš talavat na glas. I to je veoma sudila. O tome je govorio Ali Mahfuz u svom dijelu, u svom dijelu Bida, Politida i govorili su drugi islamski učinjaci. i čak se prenosi od Ebu Hanife, kako se spominje u dijelu Arabdul Muhtar, da je rekao da je to haram ne to, nego da je haram nakon rezana da se spomene ajet i da se kaže inna Allahe wa malaikatahu yusalluna ala nebi. Allah i njegovi meleki donose salavate, pa da postakneš ljudi donose salavate, od Ebu Hanife se prešli da je to mekruh tahrime, mekruh koji je haram. Da postakneš ljudi, a imamo salavate, nema nekakve razlike. Ezan se zna kako počinje i kako završava i nije na njega ništa dodavati. I zato su neki malikijski učenjaci, isto tako šehu u Tejmije, i drugi su osuđivali ovakve vidove, znači salavata, možda nije konkretno ovo što je spomenuto, ali nešto u moj formi. Pa nema, znači, donosenja salavata, bilo kakvih ovaj, sa, sa minareta i dozivanja poslanika sa osam ministrom. Da li je to širk? Da li je širk da se kaže kako jama vlada? Jama vlada. Jama vlada, je to širk? Nije širk nije širk. Mi ne smijemo da nas mržnja koju nosimo u prsima prema bidatima koje, koje ljudi čine, da nas navede da ne da budemo pa da kažemo to je širk. Nije širk. Nije širk. Možeš ti kada svome brate muslimanu, ja vam To ne smeta. Jer bližima mahnu u svojom uslijedu sa dobrim lancem prenosilaca, da su da je ljudi došla Ali da su mu kazali ja maulana. Kaže, kako će ja biti meulaku? Znači vaš pomoćnik, zaštitnik, u tom smislu. Meulana islamski učenjaci spominju 30 značajna ove riječi, u kom kojim kontestima može biti, ali sve se saspa ovaj kalup. Kaže, kako će biti vaš pa zaštitnik? Kaže, a vi ljudi koji izdošli od daleko, pa kad pa spomene hadis poslanika, sa osebna kaže, men puntu me Allahu, fe aliju, eh, men puntu me Allahu, fe me Allahe, ili hadis kako je to u tom smislu. Tako da nije to širk ni žalta. Uzvišenje Allah te vam kaže, inama kumu Allahu wa rasuluhu wa ladina amin vaš voli, ako je onako, voli to isti korijen, su Allah i poslanik i vjernic. Pa nema smisla da se kaže, znači, Allah ta'ala, sami mi učinjaci nisu to vidjeli stoljetnje, Ibn Baz, i ostali drugi, Allah vam. Da li postoji u Koranu dokaz za postojanje salisa? Ne postoji. Niti u Koranu, niti u sunnetu ne postoji išta, znači pa što ukazuje da je tako nešto postojalo. Ako čovjek dođe na sabah poslije proučenog sabahskog ezana, šta je ispravno raditi? Klanjati dva rekata tehijetu međida, pa onda sabahski sunet ili samo sabahski sunet. Napominjem, vremena, vremena ima dovoljno za oba namaza. Najbitnije je doći. A kada dođe, šta god da uradi, hajde i berekat. A najispravnije je čovjek kad dođe u džamiju da klanja dva rekata tehijetu mesčida, prije nego što sjede radi hadisa poslanika sa osrame, ko od vas dođe u džamiju, neka ne sjeda prije nego što klanja dva rekiata. Potom da klanja dva rekiata sunneta. A ako klanja dva rekiata sunneta, onda neće klanjati nakon toga tehijetu mesčida. A ako klanja samo dva rekiata sunneta, oni će mu vrijediti i za tehijetu mesčida. Ako klanja dva rekiata tehijetu mesčida, oni mu neće vrijediti za sunnet. Jer u redu, Počinje znači za tijekom mesečnom, pa sunnet klanja. Ako klanja samo sunnet, to je dovoljno, ne mora klanja na tijetom mesečin, jer je on klanjao, jer se on pokorio, jer klanjao bare rekata prije sije. je sjeo. Jeste, završeno, klanjao bare rekata i sjeo. Pa međutim, lijepo znači da klanja bare rekata tijetom mesečina, potom da klanja sunnet. Ako se zadovolji samo sa sunnetom, ispravno je postupio i nema grija. Jesu. Ako se barem namaz klanja u iznajemljenom prostoru koji nije znači kako postupiti kad dođeš na barem namaz? Da li prvo klanjati dva rekiata pa sjesti ili čekati barem namaz ili ne klanjati ništa da sjesti i čekati barem namaz? Došlo u hadisu Ibn se koga kojom ima muslim, eh, ima Buhari u svome sahihu, eh, da poslanik sa osaneme nije klanjao prije i posle barem. Imam Buharija je razpobio poglavlje kod ovoga hadisa, kaže namaz prije i posle pa je spomenuo hadis da Ibn Abbas kaže nije poslanik sa sklanjanje prije ni posle Pa zašto Imam Buharija svoje poglavi namaz prije i posle Hoćete kazati? Allah robe ljudi klanjaju prije i posle Da vidimo ima. Nema. Pa nije poslanik sa Bajrama. Pa ako dođe nam u savu, ili u izajmeni prostor poput ove sali, bilo gdje drugog što nije džamija, neće klanjati nego ulazi i sjeda. Pa je ponekad, braće moje cijene sestre, pokornost Allah da ne primaš. A ponekad je pokornost Allahu da klanjaš. Ponekad je pokornost Allahu da bar da spavaš. Ponekad čovjek koji spava ima veću nagradu čovjeka koji klanja. Može to zamisliti. Naprijed, dvojica ljudi na hađe. Došli su posle fata, došli na uzdalitu. Jacijsko vrijeme. klanja akšan jacija. I jedna roba razapne svoju vreću i sabah spava. A drugi cijelo večer i Onaj koji spava, ima veću nagradu onoga koji radi. Zato što je poslanik sa osvijem to već je Nije ibadet. I zato što je sutradan dan kada čovjek treba da radi teške obrede. Da izlazi na druge, da baci kamenišće, da talafi, da sajuči, ko tebe temeto, potom da spano vraća njim, da obrije glavu, da zakolje kurban, potom kolje svojom rukom. Znači, puno obreda ima. Pa ti večeri se trebaš odvojiti. Čak neka ulema da kaže nema ni vitra te večeri. Iako ispravno da ima vitra. Ali neće čovjek se pogoditi da kaže meni je ovo ljepše, meni ovako ljepše. Ne, ljepše ti je kako je činio Rasulullah sa srme. Radi kako je činio i neće te voliti glavu. Kao pa kaže imam oni, ako mogneš da se počešeš dokazom, ćeš se dokazom. Nemoj bez dokaza ne počešeš se. I to je osnova čovjek. I tako je čovjek najmirniji. Prstom mina, ja znam da je ovako činio Rasulullah, sva sveme, i ja tako činim. A meni naređuje da je Jes? Jeste. Indotično pitanje, ja mislim da je sinoć 15 minuta prije jacijskog sa džamijskog monareta u Hrvatskom bio je učenje neko sve do ezana. Ja mislim da je dobiven odgovor na ovo pitanje već da smo bismo ponavljali. E, da li je vjerodostojan hadis koji govori o tome da kada musliman ne priča za svojim bratom muslimanom više od jedne godine da je to ravno njegovom ubistvu? Ako je to vjerodostano, što to znači? Men heđere ahahu seneten Evo je kesep demi, kaže poslanik sa svemu hadisu, koga držimo Mahmed, hadis je vjerodostojan. Ko svoga brata muslimana, ko se izolira ili koga napusti godinu dana, kao da ga je ubio. Znači, ti se izolirao od brata muslimana godinu dana. Ne želiš da znaš za njega. Ja veselje, ja bolest, ja žalost, ja muke, ništa, ne zanima Pa dobro, gdje je to razlog? Gdje je ono ime na minune ihove? Vjernici su braća, gdje je to? Zašto je uzvišen Allah povratio vjernike? Zato što se cilj šarijata ne može ostvariti osim uz islamsko bratstvo. Cilj šarijata ne može se ostvariti osim uz jedinstvo muslimana. Koje danas pokušavaju sa svih mogućih pozicija da razbiju i po svim osnovama. Hajmo vas podijeliti prvo na Bošnjake, na Albanca, na Makedonce, na Turke. Hajmo vas podijeliti na, na muslimane iz Krajine i muslimane iz Sanđaka. Hajmo vas podijeliti na muslimane sa bradama i muslimane bez brada. Hajmo vas podijeliti na muslimane ovakve muslimane Samo bitno je da vas raspačamo, da vas razbijemo. I da nema bratstva, i onda nakon toga vi ste sami, svaku svoju avli čeka, dok je završi sa njegovom komšijom, a vi će ja neće doći na Ne, muslimani su braćani. I o svome vratu muslimanu treba znati. Došlo je u jednoj predaji kojoj se kaže a men nem je tem bi umuril muslimin pele se minom. Tako se kaže doma dis koji ima slab lanic prenosilaca, nije dostojan. Ko se ne brine o muslimanima, o njihovom stanju ne pripada njemu. Ovaj hadis kao hadis nije vjerodostojan, ali je šta? Znači je ispravno. Znači je ispravno u smislu da zaista ko se ne brine o muslimanima, niti ga zanima njegovo stanje, niti zanima brat musliman bio bliži i dalje ili komšija, kako ti može biti od muslimana? Kako može biti od tog tijela? Tako da je u smislu ne, pazi, ovdje se ne misli kao da ga je šta ubio. Pa da kažemo halifi, a je halifa, ovaj ne priča samo godinu dana, hajde ga ubijemo. To je pogrešno. Jer on nije ubio ga u tom smislu. Kaže je sa sam žena koja se miriše i iziđe na ulicu, da je za Kaže, ona je nemojna. Znači to žena koja se više izidje na ulicu, da ćemo odvesti, da će je ili kamenovati. Može sačuvati, to niko nije rekao od mene. Ona ima grije kao žena koja je nevrlo. Tako je ona prva ima grijeh kao, e, onaj prvi ima grijeh kao onaj ko ubije slabo vrta muslima. Jesu. Kako raz dug nekome s kim više nismo nikako kontakt? Desila se kupoprodaja, a osoba koja je prodala određenu robu je odselila prije nego je bilo isplaćeno. Je li krivicom prvog ili drugog? Kako da, Prije što je bilo isplaćeno, od sela osoba, ne znaš više duže da ga tražiš. Traži tu osobu, da je vratiš pare. Nemoguće je da ne zna neko gdje je ta osoba. I da je neko nije pozvao da se ne zna gdje. Danas je svijet postao malo samo. Na 15 minuta možete pronaći pola dinara. No međutim, ako ipak ne može, onda i ako izgubiš nadu da ćeš ga naći, onda te pare, kolika je bila vrijednost, daj kao se dako zemlju. Pa kada ga sretneš jednog dana, imaš dva izbora. Da on kaže, redu, ja to pjehtam kao se nakon moje ime završeno, Jedna kaže, ne, ti meni plati me. I ti njemu platiš, a ono što si ti platio piše s tebi kao se Stoga, ako se bojiš da nećeš moći ti podijeti tu se da se radi u većoj svatu novca, Ostavi te pare da ga četiri dana nađeš. I znate kako je bila priča ove trojice e, čečovnika koji je došao pa je radio, pa nije primio znači svoju dnevnicu. Nije primio svoju dnevnicu, pa je ovaj uzeo što je bilo za, za taj jedan dan kupio ovcu, kupio ovce koze, pa mu to razdražavao. Pa je došao, pa je uzeo sve Znači, ako možeš da mu to umnožiš, hajde velike da postojiš u tome, a nisu li... Ako ne možeš u najmanju, postavimo njegovu vrijednost kada dođe da, da je uzme. A kažem, može se tražiti i vjerujem da to nije teško naći. A možda cijelo sam dan jednog dana, jer danas niko sebi dozvoljava taj luksus da ostavi nekome nešto važno u podredu u kome vi živimo. Da li je farz žene da, post, da pokrije povredak ili ne? E, da li je da ženi da pokrije podbradak ili ne? Da li je žena obaveza da pokrije ovaj dole dio ispod brade, znači podbradak, ako je to, ako sva tako. Jeste. Lice je žena dužna da pokrije, oprostite. Žena dužna da pokrije kosu. Dužna da pokrije lice po jednom To je bolje i preče, nema sumnje. No međutim, kod hanepijskih učenjaka i kod većine pravnika žena nije dužna da pokrije lice. Pokrivanje lica je kod nisu, nije važno. Oni kažu ona mora pokriti lice. Šta je lice? islamski učenjaci, četiri pravne škole, kako? Maliki, Šafi, Hanbeli, Hanefije, svi kada definišu lice kažu, to je od početka kose, gdje raste kosa, znači čelove pripada licu, od početka kose, pa na i do braha brade. To je lice. I od uha do uha. do živom širinom. To je lice. I sve je duža to da pokrije. Tako da otkrivanje vrata i malo dobro negdje vjezanje nije ispravno, treba da to pokrije, to ne pripada licu. Da li mi je dozvoljeno da dozvoli majci da puši u mojoj kući? Osnova je da nije dozvoljeno da ti majka puši u tvojoj kući. No, međutim, kako kaže poslanik sa sve, sedi lokali. Gledaj, nemoj da pozivanjem, obraćanjem zla da će zna. Ako znaš da ćeš raskinuti rodinske veze i da se majka ne ljuti, da ti kad više ući neće ući, da to ne neće tako prihvatiti, onda pokušaj izdaleka da je ukažeš, a nemoj kazati majka ne može. Jer napravit ćeš veće zlo. Jer širku islam je kada spominje petu deređu, od deređa ili stepeni pozivanja na dobro i odvraćanje zla, spominje deređu kada je zabranjeno pozivati na dobro i odvraćati zla. Kaže, kada odvraćanje zla proizvede veće zlo. Na primjer, ideš ulicom, čovjek sedi i pije. Da je to zlo. Svako. I ti znaš ako kažeš Allah Bože nemoj, nije dozvoljeno konzumirati alkohol. Allah to mrzi. Alkohol je majka svih zala, znači, da će te upsovati Allah. U tom slučaju ga ne smiješ upomenuti, Jer je pijenje nepokornost, a psovanje Allaha je nevječno. Svako ko opsuje Allaha, iz tog momenta je izišao iz vama kao kap vode iz čaše. Nema ništa se slavno. Taman kada bi bra, bradu vukao po zemlji i imao, i stavio sebi turbanu metra na glavu, istog momenta je nevjernik. Ko opsuje Allaha, ili poslanika, ili ga uvrijedi sa osnovom, bilo čini. Ili uvrijedi nešto od svetinja islama, poput džanije, poput hijjama. Kada bi žena naišla, pokrivena, i on stao i počeo se ismijavati njenom hijabu, kada bi na sežbi bio, on je nevjernik. Isto ovo. Ne možeš se ismijavati ni sami mi svakom od vjere. čini. Ako nećeš praktikovati, to je tvoja stvar. Ti ćeš odgovarati za svoje postupke. Ali ismijavanje bilo kako vjerovog čovjeka izvodi varo s vama. Pa je to znači, pa je to slobodna grada. Jeste. A ako se prestala vitri namaz, treba li se naginati i čarom? Prvo je pitanje, ali ste za sve gdje Petra. Aha. Da li mi je dozvoljeno da dozvoli majice da puši? Puše, puše. puše. Pušanje je Svaki dan bošnjaci ispuše. Bar, bar milion maraka. Svaki dan imate po jednu tvornicu. Po jednu tvornicu koja će možda zaposliti 50, 60 ili 100 radnika. Jer za milion maraka to je danas i metak od koja se može nešto veliko napraviti ispušet u dimu, korist šeitan. Pa je čovjek koji puši, koji pali imetak, svaki dan zapali po ili dvije, što je haram, bez razilaženja među manje štetan i manje je činio da koji puši. Jer onaj ko puši, on i pali i ništava svoje zdravlje. A onaj koji puši, on samo pali sredstva. I on ništava svoje zdravlje. Kažemo, dužnost je čovjeku da majku savjetuje, da je lijepim riječima punih poštovanja. Ne možeš na majku dići glas i da ti dođeš sada nešto i da ju pametuješ i, i da nju... Ne, nego ponizno. Da svoje lice spustiš na zemlju i da tvoje lice bude seđada po kome gaži tvoja majka. I onda joj se obraćaš riječima poštovanja, da ona shvati da s tim prijatelj ne želiš dobro. Pa ako te posluša, posluša, ako te ne posluša. Jer nikada Neće čovjek ili osoba koja te je malo očistila od svi vrsta nečistoće i hranila te. I ona te dojela da ti budeš nekakav autoritet za nju. To zaboravim. Još nikad biti autoritet svoj Znate li da je majka Ebu Hanife, kaže Ebu Hanife, kaže idi mi i pitaj mi toga i toga za pet. A Ebu Hanife ima u svome vremenu, nema Ebu Hanife nigdje više. Jedan je samo. Jedan primjerak, nema drugog. I on neko, kod, a taj čovjek Priča, samo govori, nema nikakvog znanja. Pa kaže, ti, ti, kaže, de reci moje mami kakva je petva, on se pokori svoje majice. Kaže, evo, Anita, ti došao mene pit za pet svoje maje? Kaj tako majka hoće? Pa kaj idem reći kakav je odgovor? Pa mora. Ebu Anita kaže, nije odgovor, pa on kaže, njemu, pa ode, kaže svoje majice, kaže, rekao je tata, kaže, vidi, što je petva, ne kaže ono što ti pričeš. Zato što ona Dajla je dobar. Ne možeš čistiti autoritet nekome koji je tebe čistio i koji ti je tada mijenjao, da mu ti budeš autoritet. Nego znači lijepo, lijepim riječima da pokušaš svoju majku na savjetu, ako pokoli se pokoli, za razliku drugih ljudi, kad dođe kaj kaže komšija, malo te, izvini komšija. Molim te, nemoj. Prvo zbog moje vjere i zbog to dođe čovjek napušiti za pola sahta, da ti moraš od, zavijesa i trpija sve vjere za ali su roditelji nešto posebno. Stepen roditelja je drugačiji. Ako se prestala vitr namaz, treba li se naklanjati i kako? Treba se naklanjati vitr namaz, ne treba ga propustati. Čak neka ulema dozvolila naklanjavanje vitra prije klanjanja Saba, iako je ušlo sabarsko vrijeme. A neki kažu da se nakon izlaska sunca doda na obični broj rekiata koliko se klanjalo jedan rekiat. Znači, ako si klanjao obično tri rekata vitra, dodaj jedan, pa klanjao četiri. Ako si klanjao pet, dodaj jedan, pa klanjao šest. Klanjao sedam, dodaj jedan, pa klanjao osam. Uglavnom, dodaš jedan rekat na ono što si, na ono što si propusti. Jesi. Da li je dozvoljeno raditi u sudu poslove vezane za administraciju? Svi poslovi u kojima nema stvari koje se kose sa šarijetom, sa šarijatom, ne bi znači u tom slučaju čovjeka izvodili iz vjeri. Poslovi koji se ne kose sa šarijetom, u kojima ima znači stvari, u kojima se potrebe širiti da se radi suprotno Allah vjeri, znači ne bi čovjeka izvodile a, van okvira islama, a da li dozvoljeno nije, to je pitanje druge prirode Allahova. Čitajte. Djeca u, školu, djeca u školi, paketići za novu godinu i slikanje sa razom. Kako tu nastupiti i šta reći djeci? Djeca u školi, paketići za novu godinu i slikanje sa djedan razum. Kako tu nastupiti, i šta reći djeci? Sloviše nas sa tim djedan razum. to je problem jedinstvenog. Da ti uklapaju djedan razum. Nije dozvoljeno djeci da, da im dolaze jedan glas. I vi kao roditelj trebate da dignete svoj glas. Ko želi? To je njegova stvar. Ko želi tamo da se bori, da dolazi da mrazu vrtiće, da dolazi... To je tvoja stvar. Ti imaš pravo kao sljedbenik kršćanstva da tražiš da dolazi. To je, tvoje, to je tvoja stvar. No međutim, tamo gdje su muslimani trebali bi se boriti da to ne dolazi. I to nije naš običaj. Tako da treba djecu znači, učiti, da se ne slikaju sa dinom mrazom. Čak ako ne bi ništa primali, oni to neće Nećemo bojkot, nećemo nikako, ne trebaju na vaši paket. čini. Nosite to gdje dakle se došlo, nama ne treba. Mi smo dobro naše rutine na vaše će za bajram. Zato je lijepo rutinu da svoje dijete, da mu učini bajram. Kod nas se često proslavi skuđe naraze. Bajram liči dženaze, više nego, nego, nego bajram. Napravi bajer, napravi u svojoj kući, pusti mu lijepo ilaha i učenje Kur'ana, dovedi djecu neka se igriju, kupite im lijepe pakeće, radi posebno i plati svoj, da ostaje da se raduje za Bajram. U, islam, u islamskom svijetu Bajram djeci kada dolazi, to je, oni se 15 dana prije toga pripremuju, jer zna šta je Bajram, nešto veliko. Kod nas je Bajram u zadnjem vremenu se probudio, međutim nije to na stepen. Pa kada divljamo Bajram, onda će Bajram prepraviti druge praznike koje slavimo, a koje nisu naše. Tako da je ovaj, dužnost muslimanima da u školama da dignu svoje glasove. I da kažu, izrazi svoje zadovoljstvo, Ja nisam zadovoljan moj djetetu. A ja ću svoje dijete, znači, počastiti sigurno da ću mu, znači, pokloniti nešto što je više od, više od toga. Da li postoji islamska odjeća i da li je nošenje kalabija, tubana i sve što ovom našem vaktu kao takve ljude upoređuju sa teroristima? U šarijetu ne postoji islamska nošenja. U smislu da kažemo to je islamska ruška. U šarijetu postoji opća pravila koja su vezana za odjeću. I sve mimo toga živ dio što može proći kroz taj filter, nosi kako ti volja. A to je da nije tijesno, da nije prozirno, da se tom odjećom ne oporašaju nevjednici. Ha? Da nije odjeća isticanja. Šta već isticanja? Svaka odjeća koja se obuče, koju ljudi nisu, ne poznaju tome podneblju. Pa je Galabija u našem podneblju odjeća isticanja. Za koju poslanik sam kaže, svako ko uvuče odjeća isticanja, oni su imena koga bilježe vjerači sunima i drugi, Ebu Dawud ima Mahmed i drugi, kaže, Allah će ga zamotati u istu i baci u vatru Ti nisu Saudijskoj Arabiji. Džalabija nije sunnet. Ako misliš da je sunnet, izbriš to se izbavio. Nikad niko nije rekao da je to sunnet. Džalabija ispunjava uvjete sunneta. Pa i moje potomove koji širok je metar ispunjavaju sunnet po tom pitanju. I odjeća koja nije tjesa ispunjava sunnet. I ljudi u mom podnebju ne nose galabije. U ljudi u mom podnebju, ne jedu datum, ne jedu šljive. E onda mora znati gdje se nalazi. Pa zato pojedinim muslimanima treba kompas i treba mu karta. Da se odjetiše uzduži popliku gdje se nalazi. I da vidi gdje živi. I kako ćeš se odjevati. svako podneblje ima svoju odjeću. Ljudi tvoj tvom nose pantalone uske. Ti nemoj nositi uske. Nosi pantalone koje su široke. Čak še. Nabavi sebi odjeću u kojoj možeš lijepo obaviti namaze, ali da bude najbliža odjeći toga naroda, tvojom podneblju kome nosiš. No da se čovjek izdvaja iz toga i da iskače iz, iz običajnog prava, to nije ispravno. Tako samo udaljava i privlači pažnje na sebe ljudi. Ima imate jedan tekst na Mimberu, ja sam pisao prije možda neki 3-4 mjeseca, imate poseban članak, ukcajte tamo u Mimberu, isticati isticanja. Pohvalno ili pokuđeno nešto u tom smislu, pa se vidi znači ima kompletan članak, šta su islamski učenci govorili i šta su kazali riječi mama Ahmeda i drugi, šta su govorili o toj tematici, da vam sada sve to ne, ne Jesu. Ako ne pričamo sa vratom, je li istina da se ne primaju djela? Eh, je li, je li gore ne komunicirati ili da pričamo samo, ili kad pričamo samo govaramo slično? Nekomuniciranje sa bratom smatra se da se izbjegava selam. Dok ima selam, u redu Ima nekakva komunikacija, ima nit za koju se drži. Kada nestane selama, tada će se na njoj odnositi znači, prijetnja koja se prijetnja više od tri dana. I druga se kaže u predaju koji bliže od Tabarani, ako trojica ljudi ne razgovaraju, više od tri dana, ili će biti godinu dana, ne mogu se tačno sjetiti. Kaže, jedan od njih dvojice izišao iz islamu. Pogledajte kako Ibn sud, znači, svakog gledano to pitanje. Imate predaju kod imama Buhari, u njegovom delu Vedebu Mufred. I kaže šeha Bani da ispravna po Buharini muslimim kriterijima, da je poslanik sa ono sveme rekao, ako dvojica muslimana se posveđaju, potom umrnu da to isvađi svađi njih dvojica. Neće nikada ući u džene. Hadis tako kaže. Ne jedhula el džennete džemijan ebeden. Nikada nije dvojica u džennetu ući neće. Nemojte me pitati, postavati u tog pitanja šta znači hadis. Ne znam. Hadis kaže šta? Neće nikada ući u džennetu. Pa nek svako pazi šta ima i kakve radice na svojim bratom muslimanima. Prije što postoji sljedeće pitanje, ja vas zamolio bez pitanja više, jer ovdje neće da sam različka, kako ne kad dođem kući sa putovanja u jacijsko vrijeme i želim spojiti akšam i jaciju, e, da li ću jaciju klanjati dva rekiata ili ću klanjati četiri rekiata? Nećeš klanjati jaciju četiri rekiata, ti nisi više putnik. Čovjek prekida biti putnik, po mišljenju većine islamskih učenjaka, a neki navode konsensus, poput Ibn Muzira i drugi, i to se prenosio dalje, radi ono kada izlaziš, kada ulaziš, kada izlaziš, kada ostaviš mjesta boravka iza, odnosno kuće, svoga mjesta za svojih leđa, već si put nekako skrenuo, znači na put koji se tretira šerijetskim putem. Kada ulaziš, dok ulaziš, dok piše tabla Sarajevo, ti završi. Jer ne ulaziš, piše tabla Zenica, ti završi. Dok izlaziš, to je nekako ta granica bila ta tabla danas, iako ne mora znaš, jer danas se, gradovi se danas šire, pa dok znači su povezani, dok ulaziš u to mjesto, ovaj, ti dok ulaziš u to mjesto, pretiraš pet puti. Pa ako nisi klanjao namaza, kada dođeš kući klanjaj akša tri rekiata i potom klanjaj jaciju četiri, znači bez krađe. Da li je normalno da se pali vatrem za hijđarsku novu godinu kao sinoć u Kuvajskoj džami na vjeri? Hijđarska nova godina je jedan veliki događaj. A to je događaj hijđe poslanika sa I ko razmišlja o hijđri, ja kažem hijđa poredim hijđru i hađe. To su dvije škole koji shvati veliko je dobro razumno u životu. Ko shvati hijđru i Hač? Hidra je velika škola, medresa za muslimane. I hikmeti i mudrosti koji došli hidžom. I zato čovjek treba da se prisjeća je 365 dana, ili 355, cijelu godinu, u hidžecu. Ona je malo kraća. Znači, hijra je veliki događaj. I to je jedna stvar. A obilježavanje hijre, hijrske godine je potpuno druga stvar. Obilježavanje hijrske godine nije poznato bilo u odabranim generacijama Nikada niko od njih nije obilježavao novu godinu. Hijrsku. I bojim se da je to danas nekim muslimanima kompleks, pa žele da kažu imamo i mi za jahanje pa obilježavaju novogodinu. Mi, mi imamo dva Bajrama. Posla, kaže poslanik sa svojim, Allah vam je praznike paganske zamijenio sa dva Bajrama. I mi treba da slavimo dva Bajrama. Hidžetska nova godina pređemo preko nje kao da se više ne Tako mi je Allah da je trebalo slaviti novu hidžetsku godinu ne biste vi, draga moja sestri, naši imami požarnjima, ali naši djedovi, ma ne biste vi bili brži od Sejde Džubeira, i od Muđahina, i od Ata, i od Ibn Abdelbera, i od Nelove, i od i Sujute, ne biste bili brži. Oni vas pretekli u tome. Možete kada ste vi bolji muslimani od njih? Ne biste bili brži od Ebu Bekara. Pa ko je to bio brži od Ebu Bekara? Na sabah dolazi i kaže, poslani, ko je danas obišao dženazu? Ko je danas nahranio siromaha? Ko je danas dao sedaku? Ko je danas posjetio bolesnika? Kaže, ja Allah posjeću sve to. Prije sama, kad mi ostanemo na Saba jedna insan da se objetiše, gdje treba otići da se da dođe sebi. On je već prije a sve te hajate uradio i ti bi prije Ebu Bekra proslavio ovu godinu. Ne bi ga proslavio, Ebu Bekra bi. Ali neka mi neko donese lažnu prve, pazite, ne nevjerodostojnu niti dobro, lažnu da je neko da Saba upalio svijeću ili nekakav ili vatru upalio za ili rekao ljudi večeras je nova će stavio se Nije to nikoro. Nije tako Preče je znači i obaveza stvari da to čine, jer sve što nisu činila naša vrda migracije, to nije sastavno njih I ovdje ne treba, draga moja braća, cijeli sveta, ne možemo mjeriti logiku logikom i ne možemo mjeriti osjećanje. Prvo da smo muslimani osjećanje. A šta fali? A šta smijeta? Šta spreča? Zbog čega ne bismo? Ne može tako. U šarijetu imaju propisi i principi. Moramo se njih držati. Ono što je stavio poslanik, stavimo i mi. Na dan Bajrama, žene da uzmu deve i dodaju dođe žene, ne Ne smeta. Da se vesele, ne smeta. Da pjevaju i lahe i kaside, Da pa mani čuju muškarci da dignu glasove. Ne smeta ali sve da se prebaju. Tako na svadbi, tako kada se vrši obrazivanje muške djece i sve što ne smeta. To je još u šarijetu dokaz. Ali da mi pravimo nešto od sebe i da stavimo, a našto da se vatrometi prave i tako dalje, to nije od sunneta sigurno. I to niko od islamskih slučajaka nije podržao. Da kaže, jeste, treba, tako i tako. E sad da se ljudi iskupe i da drže na taj dan predavanje o hijđri, ne vidim ni to da je sunet, sunet je sigurno, ne se čak i pohvalno da No, međutim, kada bi to radili, to je puno manje nego nekakva slavna proslava. Proslava treba biti u svakom slučaju, jeste. Da li je muslimanski časno od jednog imama za promicanje islamske misli naplaćivati ulaznice sve mi to pomalo liči na ispravu i to se događa u ovoj kući. Što je kući? Misli se na BK sekundi Znači imam dođe ovdje, nakon je predavanje druženje, šta je plaćao ulaz? Ako je tako, kao što sam razumio, gleda se zašto ne plaćiva ulaz. Ako ne plaćiva ulaze, sebi, sebi naplati svoju uslugu, to je ispravo. Jer danas muslimani ne sloviše svoje vratove da dođe da slušaju vjeru. Koliko je muslimani u Sarajevo? Koliko, koliko je pročitalo plakate ovih predavanja koje mi ovdje, ovoga cipu se A koliko vas ima ovdje? Znači, to je luksus koji se ne smijemo uzvoditi. Ne smijemo ljude time tjerati. Ako skuplja za dobro tvorne svrhe, to je dobro. Ali ne vidim i to treba, treba naplaćivati. Treba ljudima omogućiti sticaju da uče svojim bez I da ljudi dolaze na predavanja čisti brz. Jer kada, ne plati, kada platiš nekome koga slušaš, ti stojiš i gledaš da ovako se visine od kako to Jer se mu platio. Tako. međutim, kada ti neko govori kome ništa nisi dao, nego došao zbog tebe da ti priča, e onda je tvoje srce otvorenije prema njegovim riječima i lakše ćeš i primiti. Onda je primi uređaj je ovaj, uvijek uključen i lakše ćeš prijati ono što ti govori. Kaže, mi danas živimo u vremenu kada ljudi, dolaziš ljudima da im govoriš opet neće slušati. Znate kako je bilo vreme Imama Ahmeda? Došao je čovjek iz Endausa. Do Bagdada je najmanje 6 do 7 hiljada kilometara, kroz pusti Na debi, bez klima uređaja. Nije bila deva klimatizirana. Jaše, znači, kroz i dolazi kod imama Ahmeda i kaže, u to vrijeme izdaje halifa naredbu imamu Ahmedu i riječ nikome. Kući je pritvor. On dolazi kaže, šest hiljada kilometara. Pa da ste prešli šest kilometara auto i na predavanje vam nije neko došao, šta bi bilo? Sto bi hala je bila jedna. Kaže mu, imam Ahmed, ja ne mogu pričati. Kaže, ti dođi svaki dan pred moje vrata kao da prosiš. I ja ću izaći i kada bude nešto ovo kazat će jedan hadis, sa lance proslata, ti ga pribilješ i ide. I tako svaki Allah, Allah.